Gaurkoan miarritzerat joiten gida eskuara zerbitzuko misio karguduna. Hemen dugu Vivian Iturxarri egunan. Egunan. Erdean, aldi aipatzeko dituzunak uda entzineko azken kronika untan, eh? Mintzala bai. sai, eskualtegietan uh, unen bilana eginen daukuzu? Bai, bai, Zenta um, jakin behar da, beraz, bai hona angelu miarritze iri ere muan, bosteun eta berrogoita mar elduk uh, eh, mm, ikasten dutela Euskara. Euskaltegietan edo sede taldeetan, erra nahi du lan denboran uh, formazio, formakuntza profesionala moduan egiten dituztela kurtsoak, badira ere kurtso uh, partikularrak hartzen dituztenak, edo guraso uh, taldeetan direnak, edo formakuntza intentsiboetan. Eta horretara, irurogoi taldeetan banaturik, dira, uh, ikasturte guzian zehar, haien ikas prozesua uh, antzinatu dute. Eta eh, taldearen erenak, eta jan nahi du ikaslean euneko berrogoiak, mintzala euskaltegietan uh, egitasmoan parte hartu dutela, uh, ekainean, eta horrek egiten du apoprez berreun, uh, berreun ikasle. Eta mintzala elkarteak proiektu berri hau abiatu zuen uh, ekainaren lehenetik ama bostela, miarritze eta Baionako eriko etxe eta euskal elkargoaren sustengoarekin. Eta ikasturte bukaeran, euskalduntzen, eh, euskalduntze bidean eh, engaiatuak diren eh, elduei, euskara aktivitate originalen bidez, pratikatzeko eta beste euskaldunekin partekatzeko aukera eskaintzea izan da bere esede nagusia eta piridan, uh, ogoita ama sorti uh, eh, diardu osatutako katalogo bat mm, Euskara ikasten zuten ikaslik guziai eh, zabaldua izan uh, eta uh, hainbat uh, tailer et, moduan edo enunziazio moduan, Euskal mitologiaren deskubritzea, senda belarrak ezagut Araztea, koktel taileja, arno jastaketa, paelia sukaldatzea, baionako bisita gidatu, escape game dioko, surf iniziazio eta beste hainbat, eta horotara, ogoita bat eh, itzordu, beraz, zinkatuak izan dira, eh, ama bost aldi hortan, BAB eh, osoan eta ribatez eh, bisuri, ez da antzi behar, beraz, mintzafer. Mintzala saiek eh, katalogo horren osatzeko, eh, hainbat eh, pertsonen laguntza izan duela eta eh, eragide eta elkarten laguntza, justuki eta hiler horiek edo jarduera horiek proposatu dituztenak, eta eh, baliatzen niz, buri erratian izaiteaz, mintzala saien izenean, eh, eragide guzi horiek eskertzeko. Eta mintzala saiek eh, eskerrak eta txaloak ere erarazi nahi Euskara ikasteko uh, urraspideetan engaiatutako eh, pertsona guzi horiek. Uh, eskerrak uh, Euskararen bizi berrize prozesuan aktiboki parte hartzen uh, dutelako. Eta eiai esker, Euskaldunak ere Euskara gehiago erabiltzeko aukerak izaiten ditugulako. Txaloak Euskaldunen partez beraz uh, ikasle guzi edi. Baitakigu be izkuntza bat ikastea ez dela beti erresa eta egunerokoan uh, denbora, energia eta motivazioa ere mobilizatzea galde egiten baitu. Eta hor, uda heldu da, eta Euskara pratikatzeko aukerak uh, izango, uh, izango dira, eta ikasleak beraz uh, atxeden hartu eta sartzean gau eskolako bidera uh, itzultzeko indarrak berriz hartu, eta horaz, zuan ikas prozesuan bide lagun izango duzue, alduden urtean ere, mintzala saie eta mintzalasai ekimenak ez dira eh, aurtengo bukatuak bat ere. Mintzalasai festivala moduan izanen da ere, irailaren ogoita irutik ogoita bederatzira, uda pasa eta. Baiona eta angelu eta biarritzeko ere muan, huai eh, uh, arte bezala, azken urte hauetan bezala. Eta eh, zuen agendetan notazazue ere, uh, usaiako biarritzeko marion lakuko festa tradizional eta eder hori uh, aurten irailaren ogoita bederatzean iraganen dela. Eta albaola erakusketa mediatekan? Bai, San Juan euh, Baleuntzia erakusketa biarritzeko mediatekan euh, izanen da, erten duzun bezala. Uh, eka ogoian asia eta ustairaren ogoita zazpia arte pasaiako albaolarekin partaidetzen erakusketan, uh, ternuan uh, ondaratu San Juan baleontziaren errepikaren uh, maketa bat, bos metrukoa, gaur egungo baleta bat eta mila saireun talorogoita bederatzean, Pierre de edo uh, dore doni bandarrak egin ternuako maparen kopiak aurkituko dira, besteak beste, eta mintzaldiak uh, entzuteko aitzakia ere uh, badaitz ordu, hauen artean, uh, eh, estrenaldi eh, egunaz gain, uh, izanen da bat Ion Maia idazle eta bertsolariarena, bere espedizioaz uh, mintzatuko da, hori izanen da ustaidaren emezortzian, arratseko seietan, ostegunarekin, uh, mediatekan, eta uh, bigarren mintzaldi bat izanen da ustaidaren ogoita seian, uh, arratseko seietan, Mikel Leozenarena, alba horaz uh, mintzatuko dena eta urrentzako ere, bagira hainbat itzordu, irakurketak eh, antolatuak izanen dira, Euskaraz, ustailaren amarrean goizeko amarraketer ditan, eta mediatekak uh, eh, itxasuaz eta baleaz dituen dokumentuak ezagutzeko parada izanen du bisitariak, eh, ez baita antzi behar, be biarritzen ere, uh, bale iziak leku garrantzitsua izan duela istorioan. Bai, azpimaratu nahi nuen, biztan dela, Ion Maia eta Mikel Lezuen eh, mintzaldiak uh, Euskaraz izanen direla, bat bateko itzulpenarekin, uh, eh, urertzen ez baina Euskaraz izanen direla. Untsa da, Eusko aldagune berri bat izanen da, eta lehena biarritzen? Bai, hori da, hor uh, konten gira, boai arte ez baitzen aldegunerik uh, biarritzen, horrein egina da, plaza berrin izanen da, aldagune hori, plaza berri da um, mm, frontoi ostatu da diatetxe, fos etorbidean kokatzen da, berrogoita bi uh, eta aste hartetik larun batera idekia da, eh, goizeko amaretatik biak arte, eta ratxeko seietatik goizeko biak arte. Eta bururatzeko, aste undaruntan, izanen da, arroka elkartearen berroi urten ospakizuna. Bai, erretin duzun bezala, eh, ekainaren goita behatzean, kantuz eta tambura dioz eh, eh, ospatuko dute. Arroka zer da beraz, miarritzen eh, euskal kulturalen alde hainbat ekimen antolatzen dituen elkarte bat da, biziki ospetsua dena bederen biarritzen. Eta biarritzetik kanpo ere, be, kantatzeko hainbat elgarretzeetan edo uh, damborada mm, diotzeko ere hainbat elgarretzeetan uh, ibiltzen den elkarte bat da. Gazte talde batek sortu zuen, mila bederatzi lehun eta eurogoita emeletzean, uh, eh, Euskal Kultura sustengatzeko sedearekin, eta gaur egun, egun eta berrogoita mar inguru ditu, eta hainbat jarduela jarduera eskaintzen ditu, kantua, dambora da, mus diokoa, uh, eh, sukaldaritza ere bada. Eta irabetean behin, biarritzeko hiri erdian eh, eragaiten den kantalasai ospetsua, rokak du antolatzen ere kantara sain bilakatu da orain eh, biarritzeko kantatzeko itzordu eh, jendetsuena uh, eh, hartan genuke. egun berezi antoratzen du beraz uh, arrokak ega, ekainaren ogoita behatzean. Euskal Herri Osoko kantu eta tamburada taldeak gomidatu ditu biarritzela. eta karikak animatuko dituzte goiz osoan. Eta ondotik, iratiko mm, erakustazokara joanen dira denen artean, denen elkarrekin bazkaltzela. Orduan, zorionak ahukata, segi aintzina, segi ora. Hala, gaurko beraz horiek zinituen aipatzeko? Hori, oh, bai, hori da, besterik gabe, momentukot. Udatik landa, guk eh, gomita zabaltzen auzugu, nahi bali mozu segitu, antena idekia zauzu. <laughs> Plazer handiarekin izanen da. Anartean, ebe, pasazazu da goxo bat, Vivian, mile esker. Zuek ere, mile esker,